O ką pasakysime dėl Abromo, mūsų protėvio pagal kūną? Jei Abromas būtų buvęs nuteisintas darbais, jis turėtų kuo pasigirti, tik žinoma, ne Dievui. Bet ką sako raštas? Abromas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tam, kuris dirba, atlyginimas laikomas ne malonė, o prievolė. O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina bedievį, teisumui skaitomas jo tikėjimas. Taip ir Dovidas skelbia palaiminimą žmogui, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą. Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos. Palaimintas vyras, kuriam viešpats nuodėmės neįskaito ar šis palaiminimas skirtas tik apipjaustytiesiems, ar ir neapipjaustytiesiems. Mes sakėme, kad Abromui tikėjimas buvo įskaitytas teisumu. Kokiu būdu? Jam esant apipjaustytam ar dar prieš apipjaustimą. Ne po apipjaustimo, bet prieš tai. Jis gavo apipjaustimo žymę kaip anspaudą tikėjimo teisumo kurį turėjo būdamas dar nepipjaustytas. Taip jis tapo tėvu visiems tikintiesiems iš nepipjaustytųjų, kad ir jiems būtų įskaitytas teisumas. Ir tėvu tiems apipjaustytiesiems, kurie ne tik apipjaustyti, bet ir vaikščioja pėdomis mūsų tėvo Abraomo, kuris tikėjo, būdamas dar nepipjaustytas. Neįstatymu buvo pagristas Abraomui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Jei paveldėtojai te būtų tie, kurie remiasi įstatymu, tai tikėjimas taptų tuščias, o pažadas liktų bevertis. Juk įstatymą lydi rūstybė, o kur nėra įstatymo, ten nėra nenusižengimo. Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad tikrai būtų iš malonės ir kad pažadas būtų tikras visiems palikuonims. Ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi Abromo tikėjimą. O jis yra visų mūsų tėvas, kaip parašyta. Aš padariau tave daugelio tautų tėvų, akivaizdoje Dievo, kuriuo jis tikėjo kuris atgaivina numirusius ir iš nebūties pašaukia būti daiktus. Nematydamas jokios vilties, Abromas patikėjo viltimi, jog tapsės daugelio tautų tėvų, kaip pasakyta, tokia bus tavoji ainyje. Jis nesviruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusi, jam buvo arti šimto metų, ir saros iššės apmirusias. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui garbę ir būdamas tikras, jog ką šis pažadėjo, tai stengs ir įvykdyti. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Tačiau ne vien apie jį parašyta, jam buvo įskaityta, bet ir apie mus, nes turės būti įskaityta ir mums, tikintiems tą, kuris prikėlė iš numirusių mūsų viešpatį Jėzų, paukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums nuteisinti.